ճակատագրի ծաղր Կոբուլետիում տոթ էր, արևայրուքի վտանգով լի։ Հայոց, ռուսաց, վրացական, աջարական եւ այլ լեզուների գործածությունը օթում ստեղծել էր անօրինակ գվոց։ Բազմագույն լողազգեստների համադրությունը սև ծովի կապույտին անձեռակերտ ծովանկար էր հիշեցնում։ Լիթով ջանքով, հմայքով ու կանացիությամբ։ Ծովափին լիցքատապվող հոգնություն կար նաև բազմաբարդ հոգսերով լեցում։ Իսկ ծովը հյուրանոցից հեռու էր ընդամենը 15 մետրով։ Սիմինդի Լայնեզեր գլխարկ դրած լոլոս աջարացին ծովափի տակ ավազների միջով խրվել բարձրանալով եւ առաջ ընթանալով եգիպտացորենի խաշած կողրեր էր առաջարկում։ Ծղոտե զամբյուղի մեջ դրած գոլորշիացուպ կածայից տակություն էր հորդում։ Սիմինդի եւ նրա զրնգում ձայնը փշրվում էր ծովի ալիքների շարաչի ներքո։ Գույնզգույն Հովանոցի տակ կանգնած դերատի աջարուհին խխունջի խեցիներից պատրաստված զարդեր էր առաջարկում անցնող կանանց։ Օթի մեջ թափահարելով հուլունքների գայթակղիչ փունջը։ Իսկ քիչ հեռու կանգնած մի տղեկ աջարական խաչապուրի ուտելու հրավերք էր անում ծովափնյա քարերի վրա բարդ-բարդ սպառվում էր մարդկանց հոգնությունը։ Համարցակ մի զույգ անհագորեն համբուրվում էր ծովի ջրերում։ Իսկ ահաբեկված մի փոքրիկ լեղապատառ ճչում էր. «Կերավ, քերին քույրիկին կերավ»։ Ամառային դրամատրություն տոթակես հույսերով, որոշների մոտ սահմանափակ ու կոռեկտ, որոշների մոտ անսուսպ ու անխոհեմ։ Քարերի վրա փռած ծածկոցին նստած կինը անվրդով ծխում էր ու նայում անորոշ ուղությամբ։ Գրկի փոքրիկն անհամբերությամբ նրա ծխախոտը խլել էր փորձում։ Կինն անհաղորդ Վանում էր փոքրիկի թաթիկներն ու բերանից արցակած քուլաների արանքում կում-կում գարեջուր էր ըմբում։ Թվում էր ներս է հրում հոգու դառնությունը։ Քանզի անպամած դեմքը այլ բան չէր հուշում։ Համարցակ մի երիտասարդ մոտորանավակից կախված օթապարիկից կարճելով օդ բարձրացավ։ Ծովի համայնապատկերով մի կես ժամ հիանալու իսկ բրկաշապիկ հակած մի խումբ երիտասարդներ սպասում էին իրենց հերթին։ Ծովային մոտոցիկլով մի քանի պտույտ կատարելու ծովի փրփրաբաշ ջրերի վրա։ Կապտականաչ անհոգություն էր ամենուր։ Ծովից դուրս եկած անտեսք մի կին, թերևս վրացուհի կամ աբխազ, քննախույս հայացքով շուրջն էր զննում, տարօրինակ շպիտով շոյելով իր բարեմասնությունները։ Նա կանչող հայացքով շամփրում էր յուրաքանչյուր տղամարդու։ Անօքոտ սկսեց վերուվարել ծովափի երկարությամբ, հայացքով սանրելով միջավայրն ու առավել տեսանելի դարձնելով տարօրինակ արարմունքը։ Վերջապես գտավ իր նման մեկին եւ վայրկենապես աներևութացավ։ Օթի ջերմաստիճանը 40-ն անց էր, իսկ հանգստացողների թաց լողազգեստները այդպես էլ բաց պատշգամբներում օրեր շարունակ չէին չորանում։ Չորս աստղանի հյուրանոցի սենյակներից մեկը զբաղեցրել էին երկու չինացի կանայք, թերևս ընկերուհիներ։ Յու յա յո։ Այդպես էր նրանցից մեկի անուն ազգանունը։ Օյ Սի Դի մյուսինը։ Նեղաճք ընկերուհիները վայելում էին սև ծովի հրապույրները, ըմբոշխնելով ամեն վարքյանը։ Հյուրանոցի սենյակները մաքրող երիտասարդ վրացուհիներ Նինոն ու Թինան չափազանց ուրախadir էին նրանց սենյակի հանդեպ։ Կանչող հրապույր կար, լոգարանում տեսակ-տեսակ շարված քսուկների տեսքով։ Դրանք շքեղ տուփիկներով էին, եւ Նինոն ու Թինան երազում էին հասնել այն բացալի պահին, երբ կկարողանային գոնե մեկ անգամ վայելել այդ տուփիկների պարունակությունը։ Վերջապես Յուն եւ Օյը լողազգեստներ հակած ու խայտաբղեց սրբիչներն ուսներին գցած դեպի ծով իջան։ Իսկ հետաքրքրասեր ընկերուհիներն իրենց գործին անցան։ Կանաչ կարմիր ոսկեզոտ շշիկը նրանց վաղուց էր գերել եւ նրանք դրա պարունակությունը գլուխ լվանալու օճառահեղուկ կարծելով կամեցան գոնե մեկ անգամ օգտվել արևելյան այդ իրական հրաշքից։ Փութաջանորեն սենյակի դուռը ներսից փակելով արագ գործի անցան։ Նախ պատշգամբից աչքի ճոթով կանանց ուղեկցեցին մինչև ծով։ Ստուգված բան էր։ Նրանք այնտեղ կմնային առնվազն 1 ժամ։ Կհասցնեին դեռ մի բան էլ ավելի։ Մտան լոգարան եւ այդ օճառահեղուկի համարյա կեսը ջանասիրաբար քսեցին իրենց մազերին։ Դրանք լվանալուց հետո երազելով աննախադեպ արդյունք։ Եվ այսպես Շշիկի պարունակությունը ճերմակ ձնակույտ հիշեցնելով դավադիր կերպով փրփրել էր աղջիկների գլխների վրա իսկ նրանք մյուս քսուկներով երանությամբ մերսում էին իրենց մարմինները ստեփ-ստեփ իրենցով հիանալով մեծադիր հայելուն նայելով 15-ից 20 րոպե հետո իրար հրելով նրանք ցնցուղի տակ մտան եւ փրփրոտ ձեռքերով եւս մեկ անգամ հարդարեցին մասները։ Դրանք կասկածելիորեն փափուկ թվացին եւ աղջիկները սկսեցին ցնցալ։ Հասել են ցանկալի արդյունքի։ Սակայն բաղձալի բաղնելովան շատ էր անողոք։ Նինոյի սրտակեղեկ ճիճը կտրեց Թինայի մտքի թելը։ Լեգապատար դեպի հայելին վազեց, որի արջև Նինոն ճորացնում էր իր փարթամ մազերը։ Նա սոսկումով մի անմազ գլուխ նկատեց, այլայլված դեմքով, իսկ մեղավոր սրբիչի մեջ Նինոյի գլխից ամբողջությամբ պոկված մազերն էին։ Նինոյի գլուխը փայլում էր ջերմակ անմեղությամբ։ Թինայի շունչը կտրվեց։ Արագորեն ետ տվեց գլխին խնամքով փաթաթած սրբիչի փաթթոցը։ Պատկերն առավել քան զարհուրելի էր։ Մազազուր գլխի վրա որպես ճակատագրի ծաղր ականջների հարևանությամբ կախվել էին մի քանի անզոր մազափնջիկներ, որոնք Թինայի ահաբեկ շարժումից փոկվեցին շվար գլխի վրա տեղ-տեղ թողնելով մազեր հիշեցնող անկենդամ փնջիկներ։ Թինան նյարդային շարժումով դրանք եւս փոկեց գլխից։ Ճիչ, աղաղակ, հիստերիկ նոպաներ, իրար անցում, իսոր, իրենց օգտագործած քսուկը մազազրկող միջոց էր։ Միջավայրի զարմանքին ու ծաղրին արժանացած ընկերուհիները, ամոթից պսպղացող գլուխները դառնագին թակելով, սոսկումով եզրահանգման եկան։ Ոչ մի գնով աչք մի դիր ուրիշի ունեցվածքին։